Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegovu porodicu, časne ashave i sve one koji slijedi na tom putu do sudnjega dana. Juče smo započeli govor o dženazi namazu. Sve do sad su bili propisi dženazi, a od juče smo počeli 13. poglavlje u knjizi Šeha Albanija, propisi dženazi gdje smo počeli govoriti o propisima dženazi i namaza. Pa smo spomenuli neke propise, danas nastavljamo, nimamo vremena da spominjemo ono što smo juče spomenuli. Pa krećemo od 68. tačke gdje kaže ši Rahmetullahi Alehi Kada se dogodi da se klanja u isto vrijeme više dženaza muškarcima i ženama, poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao bi svima zajedno, stavio bi muškarce, pa makar bili djeca, ispred imama, bliže imamu, a žene bi bile iza muški, to jeste bliže kibli. Znači, šeh rahmetullahi alehi još nije došao do onog mjesta kada pojašnjava kako se konkretno klanja dženaza namaz, ali ćemo to, ako Bog da danas pojasniti i završiti poglavlje dženaze namaza. Pa govori situaciju kako se ponašati kada se u isto vrijeme klanja više dženaza. Pa kaže šehr Rahmetullahi Aleyhi da treba da se poredaju bliže Mejitu muškarci, a nakon njih žene. Pa on namjerno stavlja, pa makar ti muškarci bili i djeca. Znači, ako bi se desilo da preseli žena i njeno dijete, stavit će se dijete ispred imama, a nakon dijeta će se staviti žena da dijete bude bliže imamu, a da žena bude bliže kibli. Pa kaže šeh rahmetullahi alehi, o tome govore hadisi, spomenut ćemo dva. Od Nafije, znači Nafija, poznat je sluga Ibnu Omara. Da je Ibnu Omer radijallahu ta'ala anhu klanjao zajedno od jednom devet dženaza. Pa je stavio muškarce bliže imamu, a žene bliže kibli. Njih je poredao u jedan saf stavio je dženazu Umu Kulthum, kćerke Alini, suprugu Omera radijallahu ta'ala anhu i njenog sina koji se zvao Zaid zajedno. Imam namjesnik je tada bio Sa'id ibn al-As kojeg smo juče spominjali. Među prisutnima su bili Ibn Abbas, Ebu Hureyre, Ebu Sa'id, Ebu Katade. Pa je stavio dijete najbliže njemu ispred njega Pa je rekao neki čovjek, ja sam ukorio taj postupak pa sam pogledao u Ibnu Abbasa, u Ebu Hureyru, u Ebu Seida, u Ebu Katadu i kazao sam šta je ovo pa su rekli to je sunnet. Hadis je zabilježio imam Nesai po uvjetima Buharije i Muslima. Vidimo ovdje desilo se jedan čovjek, Ashab, kada je vidio da je Ibnu Omer stavio dijete, nakon tog dijeta stavio njegovu majku, reagovo je. A u prisutnima koji su klanjali dženazu bili su Ebu Hureyre, Ebu Sa'id, Ebu Qatade. Pa se okrinuo ovaj čovjek njima. A namaz je predvodio ko? Ibnu Omer. Pa se okrinuo njima pa kaže šta je ovo? Pa su mu oni svi jednoglasno odgovorili to je sunnet. Znači od sunneta je kada preseli muško i žensko i, želi im se klanjati jedna dženaza. A govorit o tome i može li se klanjati pojedinačno. Ali ako želimo klanjati zajedno onda će se muškarci staviti pred imama, a nakon muškaraca će se staviti žene, pa makar muškarci znači bili i djeca. Također na ovaj propis ukazuje drugi hadis o istom događaju, samo drugi ashab prenosi Kaže, bio sam na dženazi Umu Kulthum i njenog sina. Znači, Umu Kulthum to je bila čirka Alije, a žena Omera radijallahu ta'ala na preselila i preselio je njen sin koji se zvao Zaid. On kaže, bio sam na dženazi umu Kulthum i njenog sina. Pa je stavljeno djete pred imama, a žena iza djeta. Pa je tako uklanjano. Pa sam to negirao. Među prisutnima su bili Ibn Abbas, Ebu Sa'id, Ebu Qatade, Ebu Hureyre. Pa sam ih pitao pa su kazali, to je sunnet. Hadis je zabilježio Ebu Davud. El Bejheqi imam en Nesai. Znači da rezimiramo, ako bi se desilo da se klanja u isto vrijeme dženaza za više osoba i među njima ima muškaraca i žena, muškarci će se poredati znači ispred imama, a nakon ovaj muškaraca će se poredati žene. Dobro. Ših Rahmetullah Jalih je pojasnio da je dozvoljeno klanjati od jednom više dženaza. Nakon toga u 69. tačci kaže ših, dozvoljeno je da se svaku mejitu klanja posebno, pona osob, a to je osnova, tako je uradio poslanik sallallahu alaihi sallam sa šehidima Uhuda. On kaže, to je osnova. Dozvoljeno je klanjati svaku mejitu, kao što se praktikuje ovdje kod nas, dozvoljeno je klanjati svaku mejitu pona osob, kaže zato što je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam klanjao šehidima Uhuda pona osob svima prenosi se da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame klanjao Hamzi, a zatim je klanjao ostalim tako što su, što su stavljani kraj Hamzi i klanjao bi zajedno sa njima i Hamzi i njima pa je klanjao 72 puta. Hadis je zabilježio imam Et Taberanid zaista imen je malo nejasno, zato imene nemojte pitati kako se spaja između ovih hadisa, pošto ima hadisa da Boži poslanik nije klanjao nikom osim Hamzi. Dok u ovom hadisu koji je vjerodostojen stoji da je klanjao Hamzi, nakon toga je klanjao svakom asabu pojedinačno. Ali tu je bio Hamza, pokraj njega bi stavio još jednog asaba pa bi njima dvojici zajedno klanjao. Pa bi sklonili jednog asaba i donijeli bi drugog i tako da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam svakom klanjao pojedinačno ovom pitanju, kada pogledamo knjige prava, vidjet ćemo da islamski pravnici imaju tri stava. Pa ćemo naći Malikijsku i Hambelijsku školu da kažu da je bolje klanjati svima zajedno. Oni kažu, ako se desi da ima više medjita, bolje je klanjati svima zajedno, zato što je to brže. A Boži poslanik je kazao, esri u bil ubil dženazeti, požurite sa dženazom. Oni kažu, to je brže, klanjat će se svima zajedno, pošto imaju vjerodostojni hadisi koji ukazuju na to kako bi se brže dženaza zakopala. Dok ćemo naći imama Šafiju da je smatrao da je bolje klanjati pojedinačno, dok imame Buhanife je smatrao da su obje stvari podjednako ispravne i da su obadje dozvoljene. Dobro, 71. tačka, kaže šehr Rahmetullahi Alihi, dozvoljeno je klanjati dženazu u mesđidu. 71. Eh, tačka, dozvoljeno je klanjati dženazu u mesđidu. Pa kaže, zbog hadisa Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je preselio Sad ibn Ebi Vakas. Žene Božih poslanika sallallahu alaihi wa wasallame poslale su da pronesu njegovo tijelo kroz mešćid kako bi one klanjale. Pa su uradili i stavili ga pred njihove sobe. Znači kada je preselio ovaj veliki i uvaženi ashab Sad ibn Ebi Vakas, žene Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame poručile su da donesu njegovo tijelo u mešćid i da ga stavi pred njihove sobe, pa su one klanjale tom ashabu. Pa se nastavlja ovaj hadis, pa kaže, pa su iznijeli Sad ibn Ebi Waqasa na vrata koja se, su se zvala vrata dženaza. Pa su saznali da su ljudi kritikovali taj postupak. Žene Božih poslanika su saznale da su ljudi kritikovali taj postupak i da su ga nazvali novotarijom. Pa kada je to čula Aisha radijallahu ta'ala anha kazala je kako brzo ljudi dožive ono o čemu nemaju znanja. Oni su osudili da se dženaza unese u džanju, a tako mi Allaha, Božji poslanik, nije klanjao Suhejlu ibn Bejadu i njegovom bratu osim u unutrašnjosti mesđida. Hadis je zabilježio imam muslim i ashabu sunen. A iša radijallahu ta'ala anha kaže, znači kada je čula da su to ljudi kritikovali što je se klanjala dženaza u mesčidu, pa su to nazvali čak i novotarijom, onda kaže vidi kako ljudima brzo duži vrijeme da im je nešto potrebno, a o tome nemaju znanja. Pa je onda ona došla sa tim svojim znanjem koje je posjedala pa kaže A tako mi Allaha Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao je ovom ashabu Suhejlu i njegovom bratu, kaže u unutrašnjosti mesđida. Nakon što je pojasnio šeheh rahmetullahi alihi da je dozvoljeno klanjati ovaj dženazu u mesđidu, onda se vraća, a je li bolje klanjati u mesđidu ili nije? Kako ne bi ostalo nejasnoća, kazali smo dosta puta šeheh, kada govori ovim propisima, ne želi da ostani nejasnoća. Pa onda kaže ših rahmetullahi alihi, bolje je klanjati dženazu namaz izvan mesđida. Bolje je klanjati na mjestu pripremljenom za obavljanje dženaza, kao što je bilo za života Božijeg poslanika. I to je bila većinska praksa Božijeg poslanika. On kaže, znači da je bolje klanjati dženazu iza mesrida. I da je to bila većinska praksa božjih poslanika da se odredi jedno mjesto, kao što ćemo vidjeti iz hadisa, na kojim će se klanjati dženaze. I on kaže da je to preči da se na takvom mjestu klanja i to je bila većinska praksa. Jer vidimo ovdje, ashabi su kritikovali što je se klanjalo u mesdžidu zato što do nje nije došao taj jedan hadis da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao u mesidu. Ali je to dozvoljeno. Ali je većinska praksa Božijeg poslanika bila da je klanjao na musalli koja je bila pripremljena samo za klanjanje dženaza. Pa će šehr rahmetullahi alihi spomenuti argumente koji ukazuju na to da je za vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam postajalo mjesto musalla pripremljeno samo da bi se tu klanjalo mejitima dženaza. Pa kaže šehr rahmetullahi alihi o tome govori hadisi. Hadis ibn Omera da su židovi došli Božijem poslaniku sa čovjekom i ženom koji su počinili blud. Pa je naredio da se kamenu, kamenuju blizu mjesta za dženaze kod mjesečida. Zbog ovoga nam ovaj hadis treba. Pogledajte jačinu fikha islamskih učenjaka. Hadis u osnovi govori kako su došli židovi Božijem poslaniku sa židovom i židovkom koji su počinili blud, pa je Boži poslanik naredio da se kamenuju gdje, kod kojeg mjesta, kaže, blizu onog mjesta gdje su se obavljale dženaze. Pa islamski učenjaci iz tog hadisa uzimaju propis da je postojalo za vrijeme Božih poslanika mjesto koje je bilo pripremljeno za dženaze i bilo je poznato u narodu. Hadis je zabilježio imam Buhari. Također, od Muhammeda ibn Abdullaha ibn Đahša, kaže, sjedili smo u dvorištu mesđida, Na mjestu stavljanja dženaza, poslanik je sjedio među nama, pa je podigao svoj pogled u nebo. Znači ima tamo nastava kadisa, ali pogledajmo ovdje kako on opisuje. Kaže, sjedili smo pred mjestčidom na mjestu gdje su se klanjale dženaze. Hadis je zabilježio imam Ahmed, a hadis je vjerodostojen. Treći hadis koji ukazuje na to da je za vrijeme Božijeg poslanika bila musalla gdje su se klanjali, gdje je se klanjala dženaza, jeste hadis od eh, Ebu Hureyri, kada je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao neđaši, taj smo hadis mi već ovdje spominjali više puta, kada stoji da je Boži poslanik prenio tu vijest pa je kazao sahabima ustanite, pa smo kaže otišli do Musalli, pa smo tu klanjali e, dženazu neđaši, jučer smo spominjali taj hadis e, malo, u malo širim znači njegovom obliku. Kaže šehr Rahmetullahi Alihi, nakon što je pojasnio gdje se može klanjati dženaza, gdje je bolje, gdje je dozvoljeno, onda prelazi da spomeni, a gdje se ne može klanjati dženaza. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alihi, nije dozvoljeno klanjati dženazu između mezarova, znači u mezarlucima. Nije dozvoljeno klanjati dženazu na mezarlucima, među mezarima. Zbog hadisa Enes radijallahu ta'ala anhu poslanik je zabranio da se klanja dženaza između, između kaburova. Hadis je zabilježio imam et taberani, a hadis je dobar. Također kaže šeh rahmetullahi alihi ovom svjedoče i mnogi drugi hadisi, općeniti hadisi gdje je Boži poslanik zabranio da se klanja na kaburima. Znači, mnogo je drugih hadisa koji su mutevatir hadisi da je Boži poslanik kazao nemojte klanjati na kaburima ili gdje kaže se u hadisima sva zemlja mi je učinjena mesjidom osim, ha, ovaj, kak se zove, el makbara, osim kaburova, znači osim mezarluka. Ali kada pogledamo malo u knjige Fika vidjet ćemo da ima velik broj islamskih učenjaka koji su dozvoljavali da se dženaza, samo striktno dženaza klanja u mezarlu, u mezarlucima. Od tih učenjaka najpoznatiji, bar ono što sam ja čitao, jeste Šehu Themin i stalna komisija kada su upitani da li je dozvoljeno da se klanja dženaza u mezarlucima, spomenuli su da je to dozvoljeno, pa su to argumentovali onim hadisima kada je Boži poslanik sallallahu alaihi vseleme pitao za onu ženu koja je mela mešit, pa kada su mu kazali da su je već ukopali, otišao je i klanjao je dženazu njoj kod njenog kabura. Na osnovu ovog argumenta islamski učenjaci kažu da je ovaj hadis da je zabranjeno klanjati dženazu općeg karaktera, pa je istog izuzeto da se može klanjati dženaza. U svakom slučaju, znači, postoji jako razilaženje i ima velik broj i velik broj jakih islamskih učenjaka koji su to dozvoljavali, ali u svakom slučaju, znači, šejh Albani, rahmetullahi alihi, je smatrao da nije dozvoljeno klanjati dženazu u mezarlucima. 73. tačka počinje šeh rahmetullahi alihi, sve do sad je govorio o stvarima koje prethodi dženazi. Sada počinje konkretno govoriti kako se obavlja namaz dženaza. Pa kaže ših broj 73 imam će stati kod glavi ili u pravcu glavi muškarca. Pojašnjava znači propis kako čovjek kada klanja dženazu gdje će stajati. Pa kaže ako klanja muškarcu staće u pravcu njegove glavi ili pokraj glavi. A ako klanja ženi stače kod kukova ili kod sredine tijela naspram kupu, kukova ili naspram sredine njenog tijela to je bio stav šeha Albanija rahmetullahi alihi da čovjek imam kada klanja dženazu muškarcu da će stati kod glave muškarca naspram glave a ako klanja ženi da će stati znači naspram kupkova ili sredine tijela Kaže šehr Rahmetullahi Alihi zbog hadisa Ebu Galiba. Rekao je, prisustuo sam dženazi koju je predvodio Enes. Enes, sluga Božijeg poslanika. Pogledajte, braćo moja draga, kako su velik hajr dostavili ashabi Božijeg poslanika. Ovaj propis nismo vidjeli od Božijeg poslanika, iako ima hadisa koji ukazuju na to, ali ovo su prenijeli ashabi. Pa kaže ovaj Ebu Galib, prisustuo sam dženazi koju je predvodio Enes. Enes. Klanjao je čovjeku, pa je stao u pravcu glavi. Pa kada je odnešen, donijeli su dženazu ženi. Pa su kazali, o Ebu Hamza, znači Enesu je bila kunija Ebu Hamza. Pa oni kažu, o Ebu Hamza, ovo je dženaza te i te žene. Spomenuli su imo ime te žene, vjerovatno je poznavao tu ženu i zamolili su ga da joj klanja, pa je Enes radijallahu ta'ala klanjao dženazu, kaže, pa je se pomakao i stao je pa je stao kod sredine, znači njenog tijela. Pa kada je završio, upitali su ga prisutni. Kaže, o Ebu Hamza, stao si naspram kukova ove žene, a kada si klanjao, znači muškarcu, stao si kod glavi. Ovo mu je postavio jedan poznati tabi'in pitanje, koji se zvao Ala ibn Zaid el-Adavi, jedan poznati tabi'in, kaže mu, ljudi primijetili, kaže, kada si klanjao muškarcu, stao si kod glavi, a kada si klanjao ženi, stao si na sredinu njenog tijela, znači, naspram sredinje, sredinje njenog tijela. Pa kaže, je li to bila praksa Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame, pa je kazao, da, jeste, to je bila praksa Božijeg poslanika, pa je se ovaj tabi'in okrenuo prisutnima, pa je kazao, zapamtite ovo što ste vidjeli. Znači zapamtite kakva je praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, znači pošto je Enes radijallahu ta'ala anhu potvrdio da je to bila praksa Božijeg poslanika da kada se klanja ženi da se staje znači naspram kukova, naspram sredini tijela, a kada se klanja muškarcu da se staje kod glavi. Drugi hadis, ovaj hadis je zabilježio imam Ebu Davud i Tirmidhi, a hadis je dobar. Drugi hadis od Semure ibn Đunduba, klanjao sam iza poslanika ženi, Umu Ka'b, koja je preselila u nifasu pa je stao poslanik sallallahu alaihi wasallame u pravcu njenih kukova sredine tijela. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Znači vidimo da i ovaj hadis potvrđuje to da kada se klanja dženaza ženi, znači za imama je sunnet da stane na sredini tijela, a kada je u pitanju muškarac da se staje kod glavi. Treba spomenuti da ovo što je spomenuo šeh Rahmetullahi Alehi, da je to stav šafijske pravne škole, jedna predaja od imama Ahmeda, stav imama Ševkanja i stav šehu Thejmina, rahmetullahi alejhim. Također šeh, rahmetullahi alejhi, pošto je bio veliki poznavalac hanefijskog fikha, nekada on u fusnotama spomeni neke stvari vezane za hanefijski fik, pa nekada je korisno da to spomenimo. Kaže šeh, rahmetullahi alejhi, prenešeno je od Ebu Hanife i od njegovog velikog učenika Ebu Jusufa da su smatrali ovako, znači da je ispravno. Dok hanefijski mezheb Hanefijski meseb je znači da čovjek staje negdje otprilike kod mjesta srca čovjekovog, ovaj, bez razlike da li bilo muško ili žensko. Ali znači, preneseno je od imama Ebu Hanife, Ebu Jusufa i imama Tahavije da su ovaj smatrali ovo što je preferirao ših Albani, rahmetullahi alihi. Ovdje možemo spomenuti jednu koris koju nismo prije spominjali, a to je kada, kada se klanja dženaza namaz da je propis isti za muškarce i za žene u kojim smislu da mogu i žene prisustovati ženazi namazu i ako bi se zadesilo da žena prisustuje dženazi namazu nema nikakve smetnje da žene stanu iza muškaraca i da one klanjaju dženazu ono jest da to nije praksa niko od nas, ni u arapskom svijetu, ali ako bi se desilo da žena se zadesi na takvom nekom mjestu gdje može klanjati dženazu, nema nikakve smjetnje, pošto znači vidjeli smo iz hadisa Aisha radijallahu ta'ala da su one klanjale dženazu sad ibn Ebi Vakasu, a osnova je u propisima da nema razlike između muska, muškaraca i žena sve dok ne dođu argumenti koji izuzimaju jednu od ove dvije skupine. Tako znači kao što je propisano klanjanje dženazi muškarcima, dozvoljeno je znači i ženama da klanjaju dženazu. Dobro, 74 šeh počinje govoriti o kakvoći namaza pa kaže prilikom dženazi namaza onaj ko klanja ili imam donijeće 4, 5 pa do 9 tekbira. Onaj ko klanja dženazu donijeće 4, 5 pa do 9 tekbira. Ovo su riječi šeha Albanija, rahmetullahi alihi. Pa kaže, sve to je prenešeno od Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame i kako god da uradi insan ispravno je postupio. Sve to je prenešeno od Božijeg poslanika i kako god da bi čovjek uradio ispravno je postupio. Pa on to pojašnjaj. Nekada će uraditi ovako, a nekada onako. Kao što je slučaj sa početnom dovom u namazu, načinite šehuda salavati. Ovdje šeh malo ulazi u neka druga pitanja, to je da je prinešeno od Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme, više dova kada je odpočinjao namaz. Mi dosta puta učimo samo onu subhaneke Allahumme, dok ima možda preko deset dova koji su prenešeni od Božijeg poslanika. I sunnet je da onaj ko zna te dove, da nekada uči jednu, a nekada drugu. Tako šeh rahmetullah i alihi za ovu situaciju kaže To je taka identična situacija da čovjek nekada praktikuje, praktikuje u dženazi jednu, ovaj, jedan način, a nekada praktikuje drugi. Ali pazite kako završava ovi riješi, pa kažem, A ako bude neophodno da neprestano klanja na jedan način, onda je najbolje da klanja sa četiri tekbira, jer je to naj, jer o tome najviše hadisa govori. Znači, šehr Ahmetullahi Alihi je zastupao mišljenje da se može klanjati dženaza sa četiri, pet, pa do devet tekbira. Ali kaži, kao da pretpostavlja da ima mjesta gdje se ne može klanjati osim po jednom načinu. Kaže, ako je neophodno klanjati samo po jednom načinu, onda je najbolje klanjati da se donosi četiri tekbira, jer je to bila većinska praksa Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame. Pa onda šeh rahmetullahi alihi prelazi na to da argumentuje ono što je spomenuo, pa kaže, što se tiče toga da se donosi četiri tekbira, o tome govore hadisi, mnogi hadisi. Hadis od Ebu Hurere, kada je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao neđaši, pa tamo stoji, kaže, pa smo došli na musallu, pa je Boži poslanik klanjao u dženazu i donio je četiri tekbira. Znači, ovdje Ebu Hurere jasno kaže da je Boži poslanik klanjao neđaši i dženazu i donio je četiri tekbira. Hadis Abdullaha ibn Ebu Hurere, Eufa da je kazao poslanik sallallahu alaihi ve selleme donosio bi četiri tekbira na dženazi Bejheqi je zabilježio ovaj hadis a hadis je vjerodostojan što se tiče donošenja pet tekbira od Abdurrahmana ibn Ebi Leili se prenosi da je Zaid ibn Erkam kada bi klanjao u dženazu donosio bi četiri tekbira pa je jedne prilike donio pet tekbira pa ga je upitao ovaj prenosioc hadisa, pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallam je ovako radio i ja to neću ostaviti nikada. Hadis je zabilježio ima muslim, Ebu Davud Nesai et Tirmidhi. Znači Zaid ibn Erkam, asha Božijeg poslanika, klanjao je počet, znači kada bi klanjao u dženazu, donosio bi četiri tekbira, pa je jedne prilike donio pet tekbira. Pa jedne prilike donio pet tekbira, pa ga je ovaj upitao Abdurrahman ibn Abi Leila, pa je kazao, to je, kaže, sunnet Božijeg poslanika i ja ga neću nikada ostaviti. Šest i sedam tekbira, kaže šeh Rahmetullah i Alehi, o tome ne postoje vjerodostojne predaje od Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallame, ali postoji da je to praksa ashaba koji su to uradili pred velikim brojem ashaba i niko to kaže nije negirao zato to uzima kaže statut hadisa Znači, prenešeno je od, hadi, od a, ashaba da kada bi klanjali dženazu da su nekada donosili šijest, a nekada sedam tekbira. A to su uradili u prisustu velikog broja ashaba, pa kaže šejh rahmetullahi alihi da to nije bilo ispravno, sigurno bi ashabi reagovali na to. Pa spominje on te predaje, pa jedna od tih predaja jeste od Abdullaha ibn Ma'kala, da je Alija radijallahu ta'ala anhu klanjao Sehl ibn Huneifu pa je donio šest tekbira, pa se okrenuo nama i kazao, on je učesnik bedra. Ovu predaju zabilježi imam Tahavi, Hakim, Bejheqi, a ona je vjerodostojna. Znači Ali je radijallahu ta'ala uklanjao jednom ashabu, pa je donio šest tekbira, pa se nakon dženaze okrenuo ljudima, pa je kazao, ovaj čovjek je učesnik bedra. Kao da je zbog toga donio njemu šest tekbira, a vidjet ćemo drugu predaju gdje stoji Alija radijallahu ta'ala anhu je donosio šest tekbira učesnicima bedra pet ashabima, a ostalom svijetu četiri tekbira. Ovu predaju zabilježu imam Tahavija, Darakutni, Bejheqi, vjerodostojna. Znači Alija radijallahu talanu kada bi klanjao dženazu nekom koji je na bedru, njemu bi donosio šest tekbira na njegovoj dženazi. Kada bi klanjao drugim ashabima koji nisu učestvovali na bedru, njima pet, a ostalom narodu koji nisu bili ashabi, njima bi na njihovoj dženazi bi donosio četiri tekbira. Ovo su vjerodostojne predaje. Zato šehr Rahmetullahi Alehi u Fusnoti kaže ovo su predaje koje pobijaju to da neko zagovara od islamskih učenjaka da je nakon smrti Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame ovaj, ashabi su imali konsenzus da ne može biti dženaza više od četiri tekbira. Na primjer, Imam Ibn Hazm u Muhalli navodi da su ashabi nakon smrti Božijeg poslanika donijeli jednoglasan stav, konsenzus i džma da se dženaza klanja četiri tekbira, ali kaže Šeha Albani, ovo su vjerodostojne predaje koji ukazuju da ashabi nisu imali jednoglasan stav po tom pitanju. Inače, znači, velika većina islamskih učenjaka smatra da se dženaza klanja sa četiri tekbira, bez ovih dodataka koje je spominjao ših Albani, ali, kao što vidite, ših Rahmetullah Alihi ništa ne govori, ovaj, a da to nije potkrijepio validnim dokazima. Što se tiče donošenja devet tekbira, ovaj, o to mi sam spominjali vjerodostojne predaje od Abdullaha ibn Zubeira, da je Boži poslanik kada je klanjao Hamzi dženazu na Uhudu, da je donio devet tekbira vjerodostojna predaja. 75. tačka. Propisano je da se podignu ruke prilikom prvog tekbira u dženazi. Propisano je podizanje ruku prilikom prvog tekbira u dženazi namazu. Kaže šeha rahmetullahi alehi, o tom je govori dva hadisa. Hadise Buhuriri radijallahu ta'ala anhu da je poslanik donio prvi tekbir na dženazi, podigao ruke, a zatim stavio desnu na lijevu hadis Ebu Hureyre da je poslanik donio prvi tekbir na ženazi. Podigao ruke, a zatim stavio desnu na lijevu. Ali kaže šehr Rahmetullahi Alihi, ovaj hadis je zabilježio imam et tirmiti darakutni i bejheqi sa slabim lancem prenosilaca, ali ovoj predaj svjedoči druge slične predaje od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala anhu, poslanik je dizao ruke prilikom prvog tekbira i ne bi to više činio. Znači sam šehr Rahmetullahi Alihi kaže, da nema vjerodostojne predaje, 100% vjerodostojne predaje, pa je spomenuo ovu predaju pa je kazao da je ona slaba, ali kaže nju pojačavaju druge predaje i može se koristiti kao validan argument za dokazivanje. Ovdje šeh Rahmetullah Alihi u fusnoti, znači nije to spominjao u knjizi, ali spominje i poznato pitanje da li se podižu ruke prilikom ovaj dodatni tekbira. Velik broj islamskih učenjaka smatra da se ovaj mogu dizati ruke i da to nema smetnje, ali šehi Rahmetullah Jalehi u Fusnoti kaže što se njega tiče, on smatra da to nije propisano u vjeri, pošto ne postoje predaje od Božijeg poslanika da je dizao ruke to u toj situaciji. Ali prenosi šehi Rahmetullah Jalehi navodi u Fusnoti da imam Bejheqi, zabilježio vjerodostojnu predaju od Ibnu Omera, da je Ibnu Omer dizao ruke kod svakog tekbira u dženazi. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alehi, ona osoba koja diže ruke i kaže zato što je to prenešeno od Ibnu Omera, a Ibnu Omer to nije radio osim da je vidio Božijeg poslanika, ta osoba kaže ima pravo to da radi i to može smatrati sunnetom. Ali kaže nije ništa prenešeno od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovdje on u fusnoti također spominje ovaj govor Ibnu Hazma, Inače, ših Albani, ovaj, kazao sam, bio je veliki stručnjak za hanefijski fik, pa nekada je malo ovaj spominju ta njeva mišljenja, pa ovdje spominje govor Ibnu Hazma, pa kaže, prenešeno je u nekim predajama od imama Ebu Hanife, da se ruke također dižu ovaj prilikom tekbira u dženazi. Pa kaže Ibnu Hazm ovdje, pogledajte, kaže, kako oni ovdje, hanefijski mezheb, dozvoljavaju da se dižu ruke i zagovaraju da je to sunnet, Kaže, a zato ne postoje argumenti. A u namazu, kada treba i da se dižu, kaže, došu hadis u Buhari i u muslimu od Ibnu Omera, pa su oni rekli da se ne dižu. Znači, ovo da neko ne pomisli da mi smatramo manje vrijednim hanefijskim mezeb. Ali ovo je samo govor Ibnu Hazma, koji je zasigurno na mjesto. Koji je zasigurno na mjesto, ali čovjek treba da traži izgovor, znači lijep izgovor tim učenjacima, možda oni nisu u to vrijeme znali za te hadise, znači govorili su na osnovu onog hadisa koje su poznavali, ali nakon toga su dosli, došli ljudi koji su preuzeli te mezhebe, ali ni po koju cijenu nisu htjeli da ostave mišljenje imama. Iako svi ti imami su kazali, ako nađete vjerodostan hadis, to je moj mezheb. Ali tako ti su ljudi prihvatili te stvari i sam Ibn Hazm kaže pogledajte ovdje kontradiktornost, a spomenut ćemo još jednu tu kontradiktornost koju je spomenuo Albani kaže pogledajte u dženazi i u Bajramu podižu ruke a nema vjerodostojnog argumenta a u namazu ne podižu ruke a hadis u Buhari i muslimu spomenut ćemo još jednu stvar ako Bog da poslije kada bude govora o učenju Fatihe Kaže šehr Rahmetullahi Alehi nakon što je pojasnio da se dižu ruke prilikom početnog tekbira, on onda pojašnjava kako se ruke stavljaju u namazu, dženazi, a i ostalim namazima, pa kaže nakon toga se stavlja desna ruka na vanjštinu dlana lijeve ruke. Nakon toga se stavlja desna ruka na vanjštinu dlana lijeve ruke zgloba i podlaktice. Zgloba i podlaktice. Evo ovako. Znači da se stavlja dlan desne ruke na vanjštinu dlana lijeve ruke zglob i podlakticu a zatim i sveže na prsima. Šehr Rahmetullah Jalehi je bio od onih ljudi koji su zagovarali i smatrali da je od sunneta da se ruke vežu na prsima. Na prsima. Pa kaže šehr Rahmetullah Jalehi, o tom je govori hadis. Inače šehr Albani Rahmetullah Jalehi ima jednu knjigu u kojoj je mnogo detaljnije govori o ovom, pisanju, o ovom pitanju, knjiga se zove Sifatu salati nebi, svojstva, Božih poslanika, e, svojstva namaza Božih poslanika. I on je tamo mnogo opširnije govorio kako se dižu ruke, gdje se vežu, ali ovdje je vjerovatno koristi radi ovaj spomenuo ta pitanja po drugi put. Pa kaže, o tome govori hadisi, hadis od Ibnu Abbasa čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje kaže mi poslanici nama je naređeno da požurimo sa iftarom a odgađamo sehur i da stavljamo desnu na lijevu ruku u namazu. Prvo što je argumentovao šeh jeste da se desna stavlja na lijevu. To je ovaj argumentat, on ukazuje da se stavlja desna ruka na lijevu. Ali nije spomenuo na prsa. Znači prvo šeh donosi argumentat da se stavlja desna ruka na lijevu. Ovaj hadis je zabilježio imam Ibn Hibban Taberani, a hadis je vjerodostojan po šartima muslima. Nakon toga šejh prilazi i donosi argumente da se ruke vežu na prsima. Pa kaže od Tavusa. A ko je Tavus? Je li bio on ashab? Nije. On je bio tabi'in. Od Tavusa se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi, alaihi wasallam stavljao desnu na lijevu ruku, a zatim i stavljao na prsa u namazu. Od Tavusa radijallahu eh, rahmetullahi alihi se prenosi da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam je stavljao desnu na lijevu ruku, zatim bi ih svezao na prsima u namazu. Ovu predaju je zabilježio imam Ebu Davud, a predaja je dobra. Nakon toga šeih rahmetullahi alihi kaže spomenuje dvije druge predaje koje pojačavaju predaju Tavusa ovaj, u kojoj se vidi da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam vezao ruke na prsima pa, pa je spomenuo predaju od Vajl ibn Huđra i od Kabise radijallahu ta'alanhum koje su pojačale ovu predaju od Tavusa koja ukazuje na to da se ruke vežu na prsima kaže šehr rahmetullahi alaihi na kraju ove tri predaje ukazuju da je sunnet staviti ruke u namazu na prsa i onaj koji pročita neće sumnjati da je ispravno dokazivanje ovim predajama. Pa nastavlja šeheh rahmetullahi alihi, po svom običaju volio je on nekada te stvari spominjati, a kaže, a što se tiče vezanja ruku ispod pupka, ono je, kaže, neosnovano po svima, čak je to spomenuo, imam en nevovi i jedan veliki hanefijski učenjak, znači hadijski učenjak Zeyle'i koji je kazao, ovaj da hadisi koji govori o tome da je Boži poslanik vezao ruke ispod pupka da su ti hadisi ništavni po većini znači islamskih muhadisa. Čak imam nevi kaže po svim hadijskim ekspertima ti hadisi su slabi. Ovdje možemo spomenuti jednu stvar koju nije spomenuo šeh, a to je da za ispravnost dženazije potrebni su svi uvjeti koji su potrebni i za obični namaz. Pa tako potrebno je da čovjek donese nijet, da ima abdest, da se okrine prema kibli, pokrivanje stidnih mjesta, čistoća odjeće i mjesta gdje će se klanjati sve ove stvari, znači šeh nije spominjao, vjerovatno smatrajući da to narod poznaje, ali koristi radi, znači svi uvjeti koji su potrebni za namaz, drugi, svaki drugi namaz potrebni su i za dženazu namaz. Kaže šeh Rahmetullahi alihi 77. tačka, nakon tekbira proučit će fatihu i suru. Počinje šeh Rahmetullahi alihi da govori konkretno kako se klanja dženaza namaz, pa kaže nakon prvog tekbira proučit će fatihu i suru. Zbog hadisa Talhe ibn Ubejdillaha te kaže klanjao sam iza ibn Abbasa dženazu pa je proučio fatihu i suru učio je na glas tako da smo ga čuli pa kada je završio uzeo sam ga za ruku i upitao pa je kazao ja sam učio na glas da bi znali da je to sunnet i istina hadis je zabilježio imam Buharić, Ebu Davud, Ennesaić i Etirmizić znači ovaj prenosi od ovog hadisa kaže klanjao sam za Ibnu Abbasom dženazu, pa je proučio fatihu i suru, učio je naglas, tako da smo ga mi čuli, oni koji su klanjali iza njega. Pa kada je završio, uzeo sam ga za ruku i upitao, pa je kazao, ja sam učio naglas da bi znali da je to sunnet i da je to istina. Hadis je zabilježio Imam Buhari i ostali. Ovdje se vraća jedno pitanje o kojem govori šeh Rahmetullah i Alihi, a to je kada ashab kaže da je nešto od sunneta. Mi smo to inšala ovdje dosta puta pojasnili, ali zbog ovaj oni koji nisu to nekada slušali i zbog toga što je to ših spomenuo kaže ših rahmetullah ali većina učenjaka usula pošto je to usulska mesela kaže kada ashab rekni od sunneta je to i to, ta stvar uzima propis hadisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, pa kaže ših, a to je bio stav hanefijske pravne škole. Šta je bio stav hanefijske pravne škole? Kada ashab kaže od sunneta je to i to, kao da je rekao, rekao je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame. Znači isti statut. Pa nakon toga, Kaže šeheh Rahmetullah Alehi, govori o hanefijskom mezhebu opet, pa kaže, pogledajte hanefijski mezheb. U prvim njihovim knjigama, znači najstarijim knjigama, oni su govorili da se uči subhaneke na prvom rekiatu. Bez fatihe, subhaneke. Pa kaže, poslije kada su došli malo neki drugi učenjaci, kada je prošlo malo vremena, onda su shvatili da je to, kaže, mišljenje mnogo u kontradiktornosti sa sunnetom, pa su kazali, može se, kaže, učiti fatiha, ali kao vid dovi, ali ne kao ovaj kao fatiha. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alihi u tom njihovom mišljenju imaju dvije greške. Prva stvar, ostavili su rad po onome što su sami kazali da treba raditi po tome. Jer kaže Ibnu Abbas, to je sunnet. I vaš mezheb kaže da kada ashab kaže da je to sunnet, da potom je treba raditi. Da je to uzima statut hadisa. Kaže, prvo ste tu pogriješili što ste ostavili tu predaju, a druga greška, došli ste da se uči subhaneke, a to, kaže, nema nikakve osnove u islamu. To što se došli, kaže, sa subhaneke, otkud vam to da subhan... Dajte argument koji ukazuje da se na prvom rekiatu uči subhaneke. Kaže, napravili ste dvije greške. Tako ovaj šeh Rahmetullahi Alihi je bio veliki poznavalac hanefijskog mezheba. Pa kaže šeh Rahmetullahi Alihi, Na osnovu ovog hadisa, gore spomenuko, spomenutog Ibnu Abasa, Imam Nevevi je spomenuo da je lijepo proučiti suru nakon Fatihe, ali kraću. Imam Nevevi govori, komentarišući ovaj hadis Ibnu Abasa, da je on proučio Fatihu, pa proučio suru koju su čuli ashabi za njega. Pa kaže Imam Nevevi, lijepo je da se prouči Fatiha i kraća sura. Pa šeh Albani sada ovo komentariše, što je, Alba, što je šeh Nevevi kaz, Imam Nevevi kazao, kraća sura kaže zato ne postoji argument. Ibn Abbas je učio Fatihu i suru, što znači može svaka druga sura, ali kaže opet, tražeći izgovor imamu Neveviju, on kaže, ako je po tim smatrao da treba kraću suru učiti zato kako bi se što brže završila dženaza, kaže, to je u redu. Ali kaže, na to hadis ne upućuje. Dobro, nastavljamo. 78. tačka. Kirajet u dženazi namazu će biti u sebi kirajet u dženazi namazu je u sebi. Zbog hadisa Ebu Umami ibnu Sehla, gdje kaže sunnet je na dženazi da se uči nakon prvog tekbira fatiha tiho u sebi, zatim donesu još tri tekbira i da se preda selam nakon zadnjeg. Hadis je zabilježio imam Nesai, a hadis je vjerodosten. Znači ovaj ashab kaže Ebu Umame Ibnu Sehl, Sunnet je na dženazi da se uči nakon prvog tekbira fatiha. Tiho u sebi, zatim donesu još tri tekbira i da se preda selam nakon zadnjeg. Kaže šeh Rahmetullahi Alihi, nakon što je pojasnio da se donosi prvi tekbir, pa se uči fatiha, pa se uči sura, pa kako se uči da se to uči u sebi, nakon toga kaže 79. tačka zatim će se donijeti drugi tekbir a zatim donijeti salavati na poslanika sallallahu alihi wasallam nakon što se donese drugi tekbir, donosi se salavati na Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame zbog hadisa Ebu Umami, da je čovjek jedan od ashaba Božijeg poslanika kazao, Od sunneta je prilikom dženazije namaza da imam donese tekbir, zatim uči fatihu u sebi, zatim donese salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallame, a zatim uputi od srca dovu za medjita. Znači da, rezimiramo, ših rahmetullahi alaihi kaže 79. tačka nakon drugog tekbira se donosi salavati na božih poslanika sallallahu alaihi wasallame, I sam šehr rahmetullahi Jalehi kaže ti salavati se ni u čemu ne razlikuju od salavata koji se uči u namazu. Znači identični ni salavati koji se donose uče u namazu, takvi salavati se donose i u dženazi. Zbog hadisa Ebu Umami da je čovjek jedan od ashaba Božih poslanika kazao od sunneta je prilikom dženazi da imam donese tekbir, zatim uči fatihu u sebi, zatim donese salavat na poslanika, zatim uputi od srca dovu za Mejita. 80. tačka Nakon toga će donijeti ostali tekbire i učiti iskreno dovu za mejita. Nakon što čovjek donese salavate, donijeće treći tekbir i tada će iskreno donijeti dovu za mejita. Ovdje možemo spomenuti to ših Rahmetullah Jalije nije spomenuo kakav je propis učenja dove. Znači velik broj islamskih učenjaka smatra da je učenje dove rukn za ispravnost, znači šart, uvjet za ispravnost dženazi. To šeh Rahmetullah Alehi nije spominjao, ali znači koristi radi po velikom broju islamskih učenjaka obaveza je proučiti dovu. Dok ima učenjaka neki koji kažu da je to sunnet. Zbog hadisa Ebu Hureyre, kada klanjate dženazu, iskreno dovu za medjita uputite. Hadis je zabilježe Budavud ibn Mađe i Bejheqi. Znači, nakon što se donese treći tekbir, ovaj propisano je učenje dove za Megita na osnovu hadisa Ebu Hureyre kada klanjate ženazu iskreno dovu za Megita uputite opet broj 80 doviše dovom koja je prenešena od poslanika sallallahu alihi wasallame kaže šehr rahmetullahi alihi znači preporučeno je sun, od sunneta je da se uči dova koju je učio Boži poslanik znači prenešeno je više dova ja ću citirati samo dvije bez prevoda Ali kaže šehu Themin rahmetullahi alihi, ako čovjek ne bi znao da uči dove koje su prenešene od poslanika sallallahu alaihi wasallame bilo koju dovu da uputi, inšala njegov namaz je validan. Ja ću citirati samo na arapskom poznate dvije dove koje učio Boži poslanik. Jedna od njih je اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله, وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيته وفي الرواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا وفي الرواية وزوجة خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار Kaže ovaj ashab koji prenosi ovaj hadis, kaže kada sam čuo kako je Boži poslanik učio dovu za onog mejita, ja sam poželio da sam ja taj mejit. tako znači nakon otprilike Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme moli Allah subhanu wa ta'ala da oprosti insanu da mu podari ovaj širinu u tom nekom kaburu da ga očisti od grijeha da mu podari e, ženu bolju od njegove žene kuću bolju od njegove kuće porodicu bolju od njegove porodice da ga sačuva kaburskog azaba i da ga sačuva od vatri I još jedna dova koja je također prinešena u vjerodostojnom hadisu od Ebu Hureyri gdje kaže Boži poslanik Allahumme gfir li hajjina wa li mejjitina. وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده حديث زبيل جمعين بو داود الترمذي آه حديث فيرودوستين 82. stvar tačka jeste kaže šeh propisana je dova nakon zadnjeg tekbira između zadnjeg tekbira četvrtog i predaje selama, znači ima ta tu jedan mali prazni prostor, pa dosta puta ljudi postavljaju pitanje da li je propisano tada da čovjek uči dovu ili da šuti kada se donese četvrti tekbir, znači odsunete da se malo šuti pa se preda selam. E tada da li čovjek da šuti ili da uči dovu, pa kaže šehr rahmetullahi alihi, propisano je učenje dovi nakon zadnjeg tekbira znači i selama između tekbira i selama. Pa je on to podkrijepio predajom koju ja nisam prevodio. 83. Zatim će predati selam dva puta kao selam u namazu, jedan na desnu, a drugi na lijevu stranu. Hajde da vas upitam prije nego što spomenemo, ko zna je li od sunneta predati selam na ili u sebi? dok pitam nešto je čudno, jel da? Hajde čućemo poslije. Kaže šeh Rahmetullah Jalehi, ili da vas pitan koliko selama se predaje. Evo šeh ovdje kaže dva, ali ima znači i predaje da se jedan predaje. Kaže šeh, znači 83. tačka, zatim će predati selam dva puta kao selam u namazu, jedan na desnu, a drugi na lijevu stranu. Od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao tri stvari je radio Božji poslanik, a ljudi su ih zapostavili. Jedna od njih je predavanje selama na dženazi kao selam u namazu. Hadis je zabilježen imam Bejheqi, a hadis je Hasan dobar. Znači, na osnovu ove predaje, Šihalbani Rahmetullahi Alihi kaže da se predaje selam dva puta. Jer Abdullah ibn Mesud kaže tri stvari je radio Boži poslanik, a ljudi su ih zapostavili. Jedna od njih je reda, predavanje selama na dženazi kao selam, kao što se predaje selam u namazu. 84. tačka kaže ših, dozvoljeno je predati samo jedan selam, znači prvi selam. Dozvoljeno je se zadovoljiti sa predavanjem jednog selama, prvog selama. 85. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao dženazu i donio je četiri tekbira i predao jedan selam. Hadis je zabilježio imam darakutni hakim i bejheqi, hadis je dobar. Znači na osnovu ove predaje šehr rahmetullahi alaihi kaže dozvoljeno je da čovjek preda samo jedan selam i njegov namaz će biti validan na osnovu ove predaje Ebu Hureyre gdje kaže poslanik je klanjao dženazu i donio je četiri tekbira i predao jedan selam. 85. tačka od sunneta je da se selam preda u sebi. Imam i oni iza njega. Od sunneta je da se selam predaje u sebi, imam i oni iza njega su po tom pitanju isti. Od sunneta je da se selam predaje u sebi, po tom pitanju nema razlike između imama i onih koji slijede imama. Zbog hadisa da je kazao jedan ashab, sunnet je preselamiti u sebi na desnu stranu, a sunnet je da i oni iza imama urade kao i imam. Sunnet je preselamiti u sebi na desnu stranu, a sunnet je da i oni iza imama urade kao imam. I zadnja tačka, i time ćemo ako Bog da završiti večerašnje predavanje, 86. tačka jeste da kaže šehr rahmetullahi alihi, nije dozvoljeno klanjati ženazu u tri vremena kada je zabranjeno, klanjanje, kada je zabranjeno klanjati, osim ako postoji za to potreba ili nužda. Nije dozvoljeno klanjati dženazu namaz u tri vremena kada je zabranjeno klanjati osim ako za to postoji potreba ili nužda. Zbog hadisa Ukbe ibn Amira Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame nam je zabranio da klanjamo u tri vremena i da u tim vremenima ukopajemo mrtvi vrijeme izlaska sunca dok ne oskoči kada se sunce nađe u zenitu sve dok ne pređe na drugu polovinu i kada se približi horizontu sve dok ne zađe hadis je zabilježio imam muslim Ebu Davud Nesai i At-Tirmizi u Bejheqijevoj predaji ovog hadisa stoji dodatak rekao je kazao sam Ukbetu, je li dozvoljeno ukopavati noću? Pa je kazao da. Ebu Bekr je ukopan noću, ova predaje također vjerodostojna. Znači Boži poslanik je zabranio da se ukopaju mejiti u tri vremena, pa ovaj prenosioć kaže, a pitao sam Ukbu ibn Amira, je li dozvoljeno onda kopati na veći? Pa je kazao da, Ebu Bekr je ukopan na veći, ova predaje vjerodostojna. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima naše vjere, Molimo ga subhanu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će praktikovati ono što znaju. Molimo ga subhanu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju subhanike Allahumma ve bihamdike ešhedu in la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu والدجى حولي سواد في سواد يا رغوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا Islamski web portal www.l-ihlas.com أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا انتشت روحي وأسرى الدمع يهدي